บุ๊กทูสี่ที่โรงเรียนอุสโกลีเราอยู่ที่ไหน Gdje smo m เราอยู่ที่โรงเรียน Mi smo u školi. เรากำลังเรียนหนังสือิมาโมนาสตาวูนั่นคือนักเรียน o วสุอุเชนิซ i นั่นคือคุณครู o v วเยอุชิเตลิซานั่นคือชั้นเรียน o v วเยราสเรด เรากำลังทำอะไรอยู่ Šta radimo เรากำลังเรียนหนังสือ Učimo เรากำลังเรียนภาษา Učimo jezik ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ Učim engleski คุณเรียนภาษาสเปน Učiš španski. เขาเรียนภาษาเยอรมัน On uči njemački. เราเรียนภาษาฝรั่งเศส Učimo francuski. พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Učite italijanski. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Oni uče ruski. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Učiti jezike je interesantno. เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ Želimo razumjeti ljude. เราอยากจะพูดกับคนอื่น ๆ Želimo razgovarati sa ljudima